maktub maktub shayx xolid ar roshid bir singlimiz mening yonimga kelib men sizning elektron pochtangizni olsam bo'ladimi bizda bir xat bor va uni sizga bermoqchi edik dedi xat keldi va men uni o'qib chiqdim o'qib chiqib o'z nafsimdan shunday nafratlanib ketdimki hatto u yerdagi so'zlardan qattiq hijolatda qoldim boshimni quyi egib alloh subhanahu va taologa shunday singillarimiz borligiga sajda qildim va shukur aytdim ular ikki yosh singlimizki alloh subhanahu va taoloning dini uchun hamma narsaga tayyor bo'lgan alloh va rasuli muhabbatida tarbiya topib ulg'aygan singillarimizdir Ushbu maktubda ular menga, hurmatli shayx, imkon qadar qisqa bo'lishga harakat qilamiz. Bizning muammomiz qiz bolaligimizdadir. lekin biz boshqa qizlarga o'xshagan emasmiz. Bizning g'amimiz boshqa qizlarning g'amidan o'zgacha farq qiladi. bizning g'amimiz alloh subhanahu va taoloning kalimasi la ilaha illallohni qilichlar soyasi ostida oliy qilishdir bizlar uchun o'lim bu hayotdir hayot esa jihoddir va bizning eng katta maqsadimiz Alloh yo'lidagi istishhod shahidlikdir biz qanday qilib xotirjam uyimizda o'tirishimiz mumkin qachonki musulmon bolalarni o'ldirayotganini ko'rib tursak ularning onalari tajovuz qilingan bo'lishsa ularning otalari qamoqlarga tashlanib qiynoqlarga solinsa biz uyimizda bugungi kunda ba'zi erkaklarga o'xshab qo'limizni qovushtirib tomoshabin bo'lib o'tira olmaymiz agar sizlar hali ham uylaringizda xotirjam uxlay olsangiz unda bizda bu xotirjamlik yo'qdir biz to'plar va uchoqlar ovozi ostida uxlaymiz biz biz sizlar orangizda bo'lsak ham sizlar bilan yashamayapmiz bu haddimizdan maqsad sizlarni ummatga ta'ziya bildirishingizni xohlayotganimizdan emas deb sizlardan maqtov yoki tabrik eshitishni ham xohlamaymiz chunki har birimiz o'zimizni yaxshi bilamiz Sizlarga yozishimizdan maqsad ham bizni jihatga olib boruvchi yo'lni bilmoqchi ekanligimizdadir. Bizning eng katta niyatimiz bu Alloh yo'lida jonimizni qurbon qilishdir. Bizga sizlar ayol kishisizlar-ku, demanglar, buni biz yaxshi bilamiz. Lekin bizning yuraklarimiz g'ayratga to'la bo'lgan erkaklarning yuragidir. chunki haqiqiy erkaklar zillatni xorlikni va sharmandalikni qabul qilmaydilar va bizga aytmangizki sizlarning jihodingiz bu haj va umra deb biz undanda katta ajrga intilyapmiz biz alloh subhanahu va taoloning yo'lida jonimizni bermoqchimiz chunki biz butun olamlar robbisi uchun aziz jonimizni qurbon qilishdan boshqa orzugulik narsa bera olmaymiz jonimiz uning qo'lida bo'lgan zotga qasamki biz firdavs bog'lariga kirishni xohlaymiz biz ulug' rahmon huzuri shahidlarning darajasi qanday ekanligini bilamiz biz ular bilan birga bo'lishga intilyapmiz bu maktubni singlimiz o'z imzolari bilan muhrlashdi ularning ismlari ummu abdulloh va ummu abdurahmonlardir bu o'sha maktubning bir qismiki qaysiki u mening o'zimga tashqaridan nazar solishga va o'zimdan hisobot talab qilishga majbur qildi uch qahramon shayx abulayslibiy rahimahulloh al yamoma jangi qissasini eslaydigan bo'lsak bu ulug' jangdan biz bir qancha foyda olamiz bu voqea islom qahramonlaridan bo'lgan uch kishini qissa qiladi Bu uch qahramonki din dushmanlarini qatl qilish uchun o'zlarini oldinga tashladilar. Ulardan biri Musaylama kazzobni qatl qilish uchun tashlandi. Abu Dujona Simak ibn harisha oyoqlari singan holda ikkinchilari vahshiy rasululloh sollallohu alayhi vasallamning amakilari hamza ibn abdul muttolibning uhud jangida mushriklar safida turib qatl qilingan sahobi hamza ibn abdul muttolibni qatl qilgan o'sha nayzalari bilan musaylama kazzobni qatl qilishni iroda qildilar va uchinchilari u erkak kishi emas lekin allohga qasamki u bizning zamonamizda bo'lgan yuz ming erkakdan ham afzaldir u buyuk ayol ummu ammoro nasiba binti kab al ansoriyadirki qo'llari jangda kesildi va shu hollarida ikkinchi qo'llarida rasululloh sollallohu alayhi vasallamni himoya qilish uchun hanjarlarini ushlab turdilar mana shu uch kishi islomning ulug' qadriyatini o'zlarining jonlari Alloh yo'lida qurbon qilib bizga namuna qilib ko'rsatib ketishdi bu uch kishi o'zlarini oldinga dushman ichiga tashlar edilar ularning biri ikki yaxshilikdan birini qo'lga kiritmoqchi u abu dujonadir ikkinchilari o'zlarining gunohlari hamza ibn abdul muttolibni qatl qilganlarini kechirilishini istaydi va uchinchilari bir qo'llari kesilgan holda hanjarlari bilan o'g'illarining qasosini olmoqchilar birlari oyoqlari singan ikkinchilari qo'llari kesilgan va shunday qilib islom himoyasida turibdilar lekin bizning zamonamizdachi oyoqlari butun bo'lsa qo'llari butun bo'lsa va allohning dini oliy bo'lishida uning biron foydasi bo'lmasa allohning rasuli so'kildi haqorat bo'ldi muslima ayollar so'kildi musulmon farzandlarini nasoralarga aylantirishdi musulmon erkaklar xorlansalar islom olimlari ta'qib qilinsalar mujohidlar qatl qilinsalar solihlar qamoqqa tashlansalaru u la aqal birontalari la ilaha illalloh allohning dini oliy bo'lsin deb uning yo'lida o'zlarini qurbon qilmasalar